Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունիսի 17-ն է, տարվա 168-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1579 թվականի այսօրը Ֆրանսիս Դրայքն ափ է իջնում Հյուսիսային Ամերիկայում, ներկայիս Սան Ֆրանցիսկոյի տարածքում եւ այն կոչվում է Նովա Ալբիոն, հայտարարելով անգլիական։ 1866 թվականի այսօրը Ավստրիան պատերազմ հայտարարեց Պրուսիային, որով սկսվեց ավստրո-պրուսական պատերազմը։ 1885 թվականի այսօրը ֆրանսիական իզերնավով ազատության արձանը բերվեց Նյու Յորք։ 1935-ի այսօրը հիմնադրվեց Երևանի բուսաբանական այգին։ 1940 թվականի հունիսի 17-ին գերմանական ռազմաօթային ուժերը խորտակեցին մեծ բրիտանական Լանկաստրիա նավը, որի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 4000 մարդ։ 2008 թվականի հունիսի 17-ին Ամերիկյան կինոակադեմիան հրապարակեց բոլոր ժամանակների 10 լավագույն ամերիկյան ֆիլմեր ըստ 10 ժանրերի վարկանիշային ցանկը։ Լավագույն գանգստերական ֆիլմը Կնքահայրը, լավագույն դատական դրաման Սպանալ ծաղրասարյակին, լավագույն ռոմանտիկ կատակերգությունը Մեծ քաղաքի լույսերը, Լավագույն ֆիլմը սպորտի մասին համարվեց կատաղած Ցուլը, լավագույն գիտաֆանտաստիկ ֆիլմը 2001 թվականի դիեզերական ոդիսականն է, լավագույն ֆենտեզի ֆիլմը Օզ երկրի հրաշագործը, լավագույն դետեկտիվ ֆիլմը Գլխապտույտը, լավագույն էպիկական ֆիլմը Լոուրեն Սարաբացին։ Այսօրը ծնվել են 1879 թվականին հայ բանասեր եւ պատմաբան Արշակ Ալպոյաճյանը, 1909 թվականին խորթային բանակի գեներալ-մայոր Սողոմոն Երամյանը։ 1929-ի հունիսի 17-ին է ծնվել խորթահայ շախմատիստ միջազգային գրոսմայստեր եւ շախմատի աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանը։ Նրա մականունն էր Երկաթե Տիգրան, որը նրան շնորհվել է իր գրեթե անհաղթահարելի պաշտպանողական խաղաղոճի պատճառով, որտեղ գլխավոր շեշտը դրվում էր անվտանգության վրա։ Պետրոսյանին են վերագրում Հայաստանում շախմատի massայականացումը։ Պետրոսյանը շախմատի աշխարհի առաջնության հավակնորդ եղել է 8 անգամ։ Նա 1963 թվականին Միխայել Բոտվիննիկի դեմ խաղում հաղթել է շախմատի աշխարհի չեմպիոնի տիտղոսը, 1966 թվականին Բորիս Սպասկու դեմ խաղում հաջողությամբ պաշտպանել տիտղոսը, իսկ 1969 թվականին նույն Սպասկու դեմ խաղում կորցրել։ Այսպիսով նա աշխարհի գործող չեմպիոն կամ հավակնորդների մրցաշարի հաղթող է եղել մոտ 10 տարի, 3 հաջորդական երամյա փուլերի ընթացքում։ Նա 4 անգամ հաղթել է խորհրդային միության առաջնությունում։ Տիգրան Պետրոսյանը պահպանողական զգույշ եւ վերին աստիճանի պաշտպանողական խաղաոճով շախմատիստ էր։ Նրա վրա մեծ ազդեցություն է թողել Նիմցովիչի կանխարգելման գաղափարը։ Նա ավելի շատ ջանքեր էր գործադրում հակառակորդի հարձակումները կանխելու համար, քան իր հարձակումները կազմակերպելու։ Նա շատ հազվադեպ էր հարձակվում, միայն այն դեպքում, երբ զգում էր, որ գտնվում է լիովին անվտանգ դիրքում։ Սովորաբար նա հաղթում էր խաղալով հետևողականորեն, ոչ միայն իր հակառակորդը սխալ թույլ տար։ Այսպիսով նա հաղթում էր օգտվելով հակառակորդի սխալներից եւ չբացահայտելով իր թույլ կողմերը։ Համբերատարությունը եւ պաշտպանվելու վարպետությունը Տիգրան Պետրոսյանին դարձնում էին դժվար պարտվող շախմատիստ։ Այսօրը ծնվել են 1976 թվականին ռուս շախմատիստ եւ գրոսմայստեր Պյոտր Սվիդլերը, 1980 թվականին հայ ֆուտբոլիստ Կարեն Ալեքսանյանը։ Նա հանդես է գալիս Շիրակ ֆուտբոլային ակումբում որպես կիսապաշտպան։ 1990 թվականի այսօրն է ծնվել Լիվերպուլի եւ Անգլիայի ազգային հավաքականի կիսապաշտպան Ջորդան Հենդերսոնը։ Այսօրը տոնում են Իսլանդիայում անկախության օրը, Ռումինիայում ազգային ավիացիայի օրը, ՄԱԿ-ը այսօր նշում է անապատացման եւ երաշտի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ Այսօր հունիսի 17-ն է, տարվա ավարտին մնաց 197 օր։